Book 2 84 84 84อดีตการ4 Geçmiş zaman 4 Geçmiş zaman 4 An Okumak Okumak ผมอ่านแล้ว okudum okudum ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว romanın hepsini okudum romanın hepsini okudum เข้าใจ anlamak anlamak ผมเข้าใจแล้ว anladım Anladım. ผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Metnin hepsini anladım. Metnin hepsini anladım. ตอบ Cevap vermek. Cevap vermek. ผมตอบแล้ว Cevap verdim. Cevap verdim. ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Bütün sorulara cevap verdim. Bütün sorulara cevap verdim. ผมทราบแล้ว Bunu biliyorum, bunu biliyordum. Bunu biliyorum. Bunu biliyordum. ผมเขียน ผมได้เขียนแล้ว bunu yazıyorum, bunu yazdım. Bunu yazıyorum. Bunu yazdım. ผมได้ยินผมเคยได้ยินแล้ว Bunu duyuyorum, bunu duydum. Bunu duyuyorum. Bunu duydum. ผมกำลังรับผมได้รับแล้ว bunu alıyorum, bunu aldım. Bunu alıyorum. Bunu aldım. ผมกำลังนำมาผมได้นำมาแล้ว Bunu getiriyorum, bunu getirdim. Bunu getiriyorum. Bunu getirdim. ผมซื้อผมได้ซื้อแล้ว bunu satın alıyorum. Bunu satın aldım. Bunu satın alıyorum. Bunu satın aldım. ผมคาดไว้ว่า Bunu bekliyorum. Bunu bekliyordum. Bunu bekliyorum. Bunu bekledim. ผมอธิบาย ผมได้อธิบายแล้ว Bunu açıklıyorum, bunu açıkladım. Bunu açıklıyorum. Bunu açıkladım. ผมรู้ ผมรู้แล้ว Bunu tanıyorum, bunu tanıdım. Bunu tanıyorum. Bunu tanıdım.